É fácil dar a mão, beijar de olhos fechados, sentir tesão. Difícil é sentir a conexão, aquela forte que vem do coração. E outras bocas beijei, mas não te esqueci. Em outras camas deitei, mas estou aqui. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô cantando pra você me escutar. Nem eu sei de onde vem tanto querer, porque eu não sei te amar sem sofrer. Você não não presta, parece que eu gosto disso. Eu minto pra você, você pede o juiz. Vamos pra noite mais uma vez pra nos esquecer. E logo uma amiga me pergunta de você. Aí eu bebo duas doses de saudade no final da noite. É ligação, sua mãe fica puta com meus gritos no seu portão. Eu vou embora arrependida do que eu fiz. Você me liga e diz. Vamos conversar. Tô com saudade de você. Fica longe, machucar. Eu quero você, meu bem querer. Você me tira a paz. Parece uma droga que eu não me livro mais. A nossa vida é uma loucura. É um Deus nos acuda. Vamos conversar. Tô com saudade de você. Fica longe, machuca. Eu quero você, meu bem querer. Você me tira a paz. Parece uma droga que eu não me livro mais. A nossa vida é uma loucura. É um Deus nos acuda.